Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն արձանագրում են, որ խաղաղության օրակարգի իրացումը շատ հեռու չէ։ Թեև պատրաստի փաստաթուղթը դեռ չկա, բայց կա հավանականություն մինչև տարեվերջ ստորագրել այն, հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նշված ժամկետն իրականություն կդառնա, եթե պահպանվի բանակցային ինտենսիվությունը եւ շարունակվի միջազգային հանրության ուժեղ աջակցությունը։ Հարային հերոստանգերության եթերում ասել է Պաշտոնյան։ Մենք տրամադրված ենք այսպես, որ հնարավորինս շուտ, այդ հնարավորինս շուտը կարող է օրինակ լինել տարվա ընթացքում, կարող է մինչև տարեվերջ ցկվել, բայց մեր տրամադրվածությունը այնպեսին է, որ գտնենք լուծումներ եւ այդ լուծումների շրջանակներում առաջնանենք խաղաղության օրակարգը եւ խաղաղության համաձայնագիր ունենանք։ Բաքվում այս թեմայով խոսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն անխուսափելի է։ Պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերի շուրջ առաջիկա բանակցությունները արտգործնախարարների մակարդակով հունիսին են մեկ շաբաթից Վաշինգտոնում։ Խաղաղության պայմանագրի առանցքային կետերից մեկը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծումն ու սահմանազատումն է։ Վերջին շրջանում տարբեր առիթներ տվյալներով նշվել է, թե գործընթացը հիմնվելու է 1975 թվականի քարտեզների վրա, մինչդեռ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խորհրդարանում հստակեցրել է. «Այսօր Մենք համաձայնություն չունենք 75 թվականի քարտեզի վերաբերյալ վերջնական։ Համենայն դեպս Ադրբեջանը մշտապես առարկել է այս քարտեզի հիմքով սահմանազատումը սկսել, եթե չառարկեր, թերևս արդեն սկսված կներ, համաձայնություն ձեռք բերված կներ։ Կարծում եմ, թե վերջին հանդիպման ժամանակ Քիշնևում Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ դեմ չէ Վերջին շրջանում ակտիվորեն շրջանառվող հարցերից մյուսն առնչվում է անկլավ կոչվածներին։ Մինչ հանրությունը սուր է ընկալում թեման եւ լուծման տարբերակներ առաջարկում Հայաստանի արտգործնախարարը հստակեցնում է այս պահին շրջանառվող փաստաթղթի նախագծում անկլավների մասին հիշատակում չկա։ Իսկ թեման բանակցություններում սկսել է արծարծվել ինչ որ պահից, թե ինչ պահի մասին է խոսքը արտգործնախարարը չի մանրամասնել։ Ես տեղյակ եմ եւ սա քաղաքական տնդում եմ անում, որ եղել են ադրբեջանական անկլավներ, բայց թող մասնագետները որոշեն այդ անկլավները ինչի հիման վրա են գոյություն ունեցել, իրավունք ունեն գոյություն ունենալ, թե ոչ, թե տենց իներցիայով բոլորը սկսել են ասել անկլավ, բայց չկա եւ խնդրում եմ անկլավների մասին խոսելիս չմոռանալ մի կարևոր դետալ, մենք ունենք հայկական անկլավ կար ադրբեջանական խսում, Արցվաշինը, որի ստեղծման եւ գոյության իրավական հիմքերը ոչ մեկ չի վիճարկում առնվազն։ Դեռ ինձ հայտնի չի եւ կարծում եմ, որ դեռ ուսումնասիրման կարիք ունեն անկլավների ցակման իրավական հիմքերը։ Սա այն հարցն է, որով պետք է զբաղվի հենց սահմանազատման հանձնաժողովը եւ այնտեղ արդեն հանձնաժողովում քննարկեն տարբեր լուծումներ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի խաղաղության պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս պետք է լինի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը հստակ թվային արտացոլմամբ։ Հակառակ Հայաստանի իշխանությունների Ադրբեջանի նախագահը երբեք հրապարակավ չի հաստատել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի դեպքում նման սահմանման անհրաժեշտությունը արտգործնախարար Միրզոյանը հստակ օրինակով է ներկայացրել։ Հրապարակային հաստատման կարիք կա թերևս։ Հակառակ դեպքում մենք շարունակում ենք մտահոգություն ունենալ այն մասին, որ Ադրբեջանը իր քաղաքականությամբ տարածքային պահանջներ հորցում է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սրա մասին էր եւ 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած ագրեսիան ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ ոչ այդ տեղ ունեցած ներխուժումները, ինչու՞ չէ վերջերս Տերկյուղի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպը, ահա այսպիսի բաները վերա ներկայացնելու համար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգիռ է, որ օր առաջ գոնե պարամետրերը համանազատման աշխատանքի հիմքերը որքան հնարավոր է առավելագույնս հստակ եւ ավելի քիչ մեկնաբանությունների տեղ թողող ձևակերպումներով, ահա այսպիսի պարամետրերի սահմանման հասնելը մեր համար առաջնահերթ է Ադրբեջանի դեպքում կիրառվող 86600 քառակուսի կիլոմետրի սահմանման վտանգի մասին խոսում են ընդդիմադիրները։ Լեռնային Ղարաբաղի ապագան վճռելու իրավունքի մասին հարցերը Հայաստան խմբակցությունից падգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ուղեց արտգործնախարարին։ Եթե դուք արդեն 86600 քառակուսի կիլոմետրի մասին եք խոսում, դա նշանակում է դուք արդեն կանխորոշել եք ձեր համար Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Արդյոք դուք ստացել եք Արցախի հանրապետության իշխանությունների կողմից այդ լիազորությունը Արցախի նկատմամբ վերահաստատել Ադրբեջանի գերիշխանությունը։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախության հիմնադրումից հետո մշտապես ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Այդ թվում եւ այն տարիներին, երբ ձեր ներկայացրած կուսակցությունը եղել է իշխանության մաս։ Լեռնային Ղարաբաղի ոչ ժողովուրդը, ոչ նրանց ընտրած իշխանությունները մարմինները եւ կառավարման մարմինները մեզ չեն լիազորել բանակցել իրենց կարգավիճակի շուրջ եւ մենք չենք էլ բանակցում այդ կարգավիճակի շուրջ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես եւ նախկինում ճանաչել է եւ այժմ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Որ เป զի խաղաղությունը լինի կայուն ու երկարատև, պետք է առկա խնդիրները հասցեագրվեն արտգործնախարարը։ Շեշտել է, որ որևէ մեկն աշխարհում չի կարող շղթել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հետ կապված կան բազմաթիվ բաց հարցեր՝ բլոկադա, Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակում, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանում։ Ասում է, այս հարցերը ոչ թե մենք պետք է քննարկենք, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված մարմինները, իսկ Հայաստանը, ըստ արտգործնախարար Միրզոյանի, պետք է փորձի ապահովել այդ երկխոսության սկիզբը։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր